Za kolektiboak eta bizi mugimenduak elgarrekin etorkin adin gaben aldeko sustengu zine gaualdia ez da bai antolatzen dute ostira laratsuntan, zizpa gaztetxean bai honan. La tragedia du miel amer dokumentala ikusten alko da lehenik, ondotik hainbat lekukotasun eta ez da bai da bezala, eta gurekin za kolektiboko, Chloe, etxamendi egunan zuri. Egunan. Bo, lehenik uh, egoeraren berri hartuko dugu, badira, etorkinen arazoa ezaguna zen, eta hor zuek hartzen duzue uh, gaitzat etorkin adingabeen egoera, beraz zertan da? Bai, ba, biziki zaila da egoera, eta uh, deia elduen zat zaila da, badak bezala, eta adingabeen zat gauza larriak pasatzen dira eh, hemen. E, behar dute eh, frogatu e, adingabeak direla, frogatzeko biziki zaila da, e, hainitz ez dira onartuak, eta egoiten dira babesik gabe, eta hori larria da. Eldu direlaik, usu ies egin dute, eta ez dute bai, paperik, hori da. Hori da. Bai, joaiten dira, batzutan baditu. En zeuta aldetatik pasatu behar dira, eta zeutan pasa arazten dituzte baizik helduak. Horrek erran nahi du, uh, adingabeak arribatzen direlarik zeutara, barakite behar dutela erran helduak direla. Beraz, pasatzeko erraiten dute helduak gira, egiten dituzte uh, faltsu batzu, uh, denak, uh, <laughs> denak urtahilaren batean sortu dira uh, <laughs> eta helduak dira, eta gero arribatzen direlarik, poliziak eta denak erraiten diote, beha, ba, ime begira erranduzu eldua zirela eta batzuk ikusetan dira, fin, ama bosturteko, ama lau, ama bosturteko aurrak dira eta eta frugatu behar dute eh, adingabeak dira. Eta ez dute eh, paper hori baizik eskuetan, nun agertzen den eh, helduak elduak direla? Naiz eta adingabea izan. Eta paper horrekin, heldu dira adibidez euskal egirat, mm euskal egirat eta hor da arazoa sortzen ere. Bai, ba, badute edo paper hori, edo badituzte ala ere haien egiazko paperak, baina uh, zeutatik, eh, zeutan haien eh, esku anprentak ezakin hori haiten, atzak. atzak hartzen dituzte, eta beraz, bada errodak daitzen den gauza bat, nun badiren atza guziak. Eta beraz, haien egiazko paperak badituzte edo ez, uh, poliziak zen du, ba, bemegira, eh, eurodakean uh, atzak hartu ditugularik, erran duzu, eldua zirea, beraz, nola egiten dugu. Mm -hmm. Eta frogatu behar dute, beti-beti, eta haien erritik, etorri arazi behar dira eh, paperak frogatzeko adingabeak direla. Zeuta ipatzen, <clears throat> barkatu, zeuta ipatzen duzu, erran nahi du, Afrikak eh, torkinak direla denak, kasik? Uh, bai, fan guk... Uh, Urikin. Uh, segitzen ditugunak, bai, denak. Mm -hmm. Hala, gehien bat za kolektiboarekin, egen nahi duzu? Eh, edo... ni za kolektiboan naiz, eh, baina gero eh, za kolektiboa etorkinen xarean da, eta etorkinen uh, uh, kolektiboan ere, uh, ara, mm. zeutatik, bon batzu italiatik aldu dira ere, ba, bai. pasatzen dira, baina orain hainitz, hainitz zeutatik. Mm -hmm. Zehaztuko dugu, zeuta dela Afrikar lujaldean den, eh, Espainiak, eh, Espa, Afrikar kontinentean den, eh, <laughs> Espainiako erri bat, eta hori den, lujezko pasaia bat dutela Europara. Lujezko bai. pasaia bat dutela ah, bai. Etorkin adin gabeen aldeko sustengu gaualdian, tolatzen dute bizi eta zaha kolektiboek, orzi alea ratxontan azizpagaztetxean abai honan, La Tragedie du Miel Amer filma emanik izanen da lehenik, Klue Etxamendi antolatzailea, ostegununtako gomitago izbegin. Sa, kolektibukoa zira, eh? Chloe Etxamendi errepikadezagun, aipatzen eh, ginuena laburbiltzeko, ala eh, gehien bat Afrikak uh, eh, etorkin adingabiak direla, eta be, uh, ipar Afrikarat heltzen direnean, uh, zeutarat, e, pasatzeko goiti, janen dugu, behar dute egan, helduak direla, paper bat emaiten diete, eta hor da kontra egan bat sortzen gero adingabiak dira, baina paperak, uh, ala, Horrek sortzen du arazo administratibo bat, da eta Ipar Eskoalegian zentratuz mementoko, eh, bai honan, arazoek eh, antolatzen ziste eta okupatzen eh, ziste, pixka bat eh, horien egoeraz, ala beraz, ukatua zaie, adingabeko tasuna, bez, zer dute ibilbidean, zer aterabide dute balimada? Ba dira, ba antzatzen gira, aterabide desberdinak, <clears throat> bakatu, atse maitera. Um, <clears throat> gertatzen dena da, edo, adingabe <coughs> barkatu <coughs> adingabeak direla adosten da eta gero babestuak dira babestuak albezain bat baina nola frogatzen da ageri baita Uh, ebe, deben ditzen du, edo epailak erraiten du baia gedida, beraz horrekin eh, kitxo, edo um, erritik etorra ditugu paperak eta horrek frogatzen du, uh, eh, ara izaiten aldira gauza desberdinak, edo epailak erraiten aldu, uh, bon, Ez dakit, ea adingabe ziren edo ez, niri duritzen zait baietz, uh, frogatzeko denboran, emanen dugu OPP bat, da, un ordonanz de protekzion da itzen duguna, eta beraz hor babestuko zaitugu, eta frogak e, izan arte, fro, babesten zaitugu. Baina erran nahi du, uh, babesten aldituztera ale hilabete, eta gero erranez ez, be, frogak ez ditugu falsoak dira, edo ez ditugu lertzen, eta berriro, e, eta hor ezitzaile e batzuak ekartzen dituzte uh, poliziari eta uh, de de retenzio administratiboetan emanak dira, hori ilegala da, adingabeak, uh, orain ez da gehiago ilegala izanen, baina. Euh, eta horrak, uh, ala, presondegi batzuetan emanak dira. Hala, bez, uh, endaian baditazke, bai. hori da. Eta e. deia izan dira, euh, baionako kartzelan ere. Beraz, horien euh, laguntzeko, xare <clears throat> bat ere xaretuak ziste, bai. hemen iparis kolegian ziste, torosatik, oksitaniatik, eludira jende zonbeitzu mintzatzera bai. administrations au horren uh, edo hori buru egiteko zer egin diakinez uh, eh, ez bali maute frogatzen uh, preso direla uh, eh, argita mm. garbi bez, nor, nola lagundu alde hortaik? Deia preso emanak direlarik edo kra enda, endaiako kran edo kartzelan mm -hmm. um, deia ateratu behar dira ez, da, ez dute normalki ez dira han emanak izaiten ahal beraz hori uh, bada epaile bat uh, uh, askatasun eh, epailea eta atera arazi behar dira eta gero babestu. Um, Baina uh, atera bideak ara, oin, fin, xare batzu gira, eh, bada etorkinen xarea, gu xare hortan gira ere bai. Hor, uh, Occitanian adibidez uh, autonomi kolektiboan, <clears throat> badituzte eunta hogei apapres uh, adingabe, animaleko xare bat da, eta <clears throat> bat dituzte abokata hainitz, eh, eta laguntzeko ala, edo behar dira paperak uh, errietatik, eh, antxeatzen gira gauzak egiten frugatzeko adingabeak direla. Mm -hmm. duzu, OPP badutela, bai. da, anarteko baimen bat, ala, bea egoiteko. E, nun gerizatuak dira, nun aterbetuak dira, edo... Be, ba, ikusi dut? Bai, hori ere ilegala da, dena ilegala da. Euh, normalki, iz, euh, babestuak izan behar dira, euh, aterbe batzuetan, azdekoak, uh, ed sozialan anfanz. Uh, ez da askitokirik horrek eran nahi du, uh, estatuak eta departamentoak pagatzen dituztela uh, hotel batzu eta hor euh, badira euh, gizonak uh, hotela bapesteko uh, gau guziz, baina aurrak euh, bakarrik dira uh, hotel batzuetan eta gero egunean zehar joaiten dira aterbeetara gauzak egiteko. Baina, hola gertatzen dira gauzak, eh, normalki, baina normalki aterbe batzuetan izan behar dira, edo familia batzuetan, uh, baina egunero egu, gau ez ere bai. Mm, le, legalki erreiten zinautan antenazkampo, uh, eh, departamentoek frantzian, mm e, e euneko bat Eh, bateko adingabe kopurua hartu behar luketela departamentoek. Gure departamentoak, gero ah, departamentu bat zuek gehiago, uh, baina eh, Pirineo Atlantikoetan normalki uneko bat hartu behar dituzte bai. Eta zertan gira, hemen? Iduriz hor, uh, idurgeita bederatzi. Ah, Eta, beraz, eh, ze da, zaila da hor, departamentuko zemakia da. Mm. Hemen bai honan, eh, zenbat eh, adinga beden, hemen tuko? Uh, guk xarean baditugu, uh, baditugu, mm, bos pasai, Ehm, baina beste hor za kolektibon bakarik gero etorkinen kolektibon badira beste batzu uh, eh, badira, badira eta babesik gabe. Hmm, Frantziak gogortu du bere migrazio ah, bai. politika bai. lege bat ere uh, onartuz esperantza gutio emaiten du horrek bez nola sare hortan eh? mm. zenbat ziste Frantzia mailan sare hortan eta nola zer egin eh, jakinez legalki blokatua dela Frantzia osoan ezakit bat ere zemat <laughs> giren, bat dira xare hainit, an, eh, antolatzen dira, gauza dasberdinen gainean ere, bat dira gauza hainit egiteko. Eh, me ikusiko dugu deia nola aplikatua izan den, Uh, gero jakin behar da... Um, Abokatuekin eta ari ziste? Bai, uh, bari madira abokata batzu entzuten dutenak uh, <laughs> behar ditugu, beraz, uh, sekatzen ditugu beste batzu. Ez da, uh, adibidez, Oksitaniako kolektiboan bat dituzte amak. Eta hori garantzitsua da, zenta de, denantzat behar ditugu abokatak. Mm. Aipatuko dugu uh, ostirala ratxuntako, uh, bai. Itzordua, zazpiterdietan, zizpak gaztetxean bai honan, nola joan enda? Izanen da, uh, zazpiak eterditatik, sortziak uh, eterditetara, uh, izanen da edatekoa, diatekoa, uh, gaualdia lasaike hasteko. sortiak eterditan, La tragedi du miel uh, filma erakutsiko dugu. Uh, Occitanian uh, egina izan den dokumental bat da. Autonomia kolektiboak filmatik, Hori da, eh? bai, hori da eta filmaren ondoan, eh, ondoren autonomi kolektibotik izanen da eh, emazte bat hor eh, lekukutasuna E, erakusteko eta aipatzeko jendeak nahi bat dituzte galderak pausatu e, eta gero e, galderak bukatuak izan den jirearik pixka bat kantatuko dugu rap eginez edo hop gaualdi bat izan den baita. Ados, bururatu haintzin, eh? Kloetxamendi, za kolektibukoa zirela. Mm. Lenik za Uh, zer da? Za izan bat da. Eh, duela urte bat, uh, eh, gutiko da bera, uh, lagundu izan den uh, adin gabe bat. Eta uh, berri laguntza eman ondoren uh, ara, kolektiboa muntatu da. Uh mhm, Zer bat ziste kolektiboan? Egun bat, gutiko da bera, bai. Eta ari ziste Oksitaniako autonomia elkartearekin? Bai. Ola, eh, elkarlanian, beste... Uh, bai, entxeazen gira, beste egitura batzu ikustea, zenta... Mm, Azu eta horiekin ere, hori? Ez. <laughs> Haiekin, eh, bai, eta haiekin ez dugu... Fa, ez dugu lanik egin nahi, e, egiten dudena, dutena lahia da, eta bainan harik gira beste sare batzuekin, antsatzen begiratzen zer egiten den, Ehm, beste hirietan eta zerk eh, funtzionatzen duen eta hala. Mhm. Beraz, gaualdia jurtzila ratxuntan egin dugu, zuekin ahemanetan sartzeko, zer egin? Uh, igortzen alda uh, eh, mail bat, kolektifza, beraz, S-E-S-A-A, at uh, gmail.com. Untsa, be miresker eh, be, egoeraren behi emanik, lehenik, eta kolektiboa jokesturik, eta bereziki gaurko gaualdia ipatuz, Mire miresker